Ласы тадах та щуда бул. Шэнь жула кэдэть пір жул салам зем ярат пырдус сіне, Туз ешпа пірле бул сірен, Азанат пір иртне жул зене. Эп пагадап ширім жул калла. Унжухне эп кэтне чэшэнь жул. Черкемар, хеш тытны чалла, Умамра вырдаччы вутлы жол. Тандыш сем черженге черкебек шүремешчіш савны келінже. Шулымри салдагын ергебе шын жолдорыш нимеш тлленче. Урна варжан вищем шулне. Юр жинже еп юн жинже. Сыхлаза жыржыван кун жылне, хежеме марым енненже. Ажалла тӹнче мр нужине, тебе пайлашын журмала. астивмезыр пурныш ашшыне. Шулымрашын булдым булмала. Пәжікрен әп үснече еваш. Хаярлатря вуд варжымана. Шын жинже шын маремен чываш. Кезеп таптарым дашмана. Эп хыдардым алын алынжен кен журалны пәжік пепкіне. Илдем вильня амыш кебем кебемрен герем кипкене. Амыш невлерне вашысен вилізем вырдаща умымра, Шавынбек пулать выл юнаш сень. Теганурыр пирен урамра. мартыла, амыш не амышне пытардымыр чыспа. жень амыш жыла, хері кереть керет пулейшпа. Ширеме шуша шабир трюндан ба. Качы бульжичка кығыра зем. Мен гына булмары жыман ба. Хам гына білетеп тузымзем. Шав жылда жұрална жазем. Үссе житреш. Житреш жиреме. Үзе шуқы манын аллымзем. Алзыр йывыр. Әмір еттермем. Алым жүк теместіп хұрланза, Парынмастып бұтлы зұрана. Ширім шул сұранлы бұрынза, мәндезенде сумлы күрінан. Көжім жүк теместіп күлянза, парынмастып евір зенжен. Ширім шул бір күш сыр бұрынза, күшіллей күш зенжен. Юррым жүк теместіп хурланза, ұйрылмастып савны юрымран, ширім жол жүрерім юрласа юррамба сывальчы бұлсыран. Варжыра жуғалныды сене, азынза шіклер халя чарке. Азанар бұл иртні шул сене, ергене тавар бұл ерге. Шулымран хыдарны хәрбеген, азынар бұш хунамышнем. Шуттенже телей кеттер береден, шын дени аналектір вудышнем. Шынжылға шурална жазем, калехүсчір, шитчір жиреме. Юратса шунатлан атлан жүреме, шешке пурныш са жазем. Шулзерен кедет және жул, Илі шутны шылдыр жуттинже. Пуласы тадақта шуды бұл. Әмір таныш пулчы шуттинже.